Nilqakom għas-sit programm fis-sensiela ta' Noti Memorabbli fl-imkien miegħi Tony Sant. F'din is-sensiela nesploraw aspetti storiografiċi tal-mużika f'Malta. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi qed nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex naraw ftit xem li nistaw niftakru minn li moddi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan illi nistaw niftakru nistaw faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistaw najdu li għanna noti memorabli. Fil-programm ta' qabel dan, f'din is-sensiela ta' noti memorabbli, tkellimna dwar il-kompożitur u direttur mużikali George Martin. Edna li Sur Mast Martin kien missier xandara Joyce Gullajmir. Smajna anke silta mużikali li kiteb George Martin, preċiżament l-innu tal-banda San Leonardo, interpretat mill-istess banda waqt kunċert f'Maskali fl-Italja fl-2018 taħt id-direzzjoni ta' Daniel Vella. Apparti l-profil ħafif ta' George Martin, eh, ibbażat fuq artiklu ta' Fabian Manġon li kien der fil-gazzetta fl-2016, eh, ftit li xejn eh, kellna aktar dwaru. Illum allura xtaqt li niftaħ dan il-programm ta' noti memorabli billi nesplora dokument storiografiku dwar George Martin. Apparti li kien missier Joyce Gullaymir, George Martin kien ukoll it-tiju ta' George Peresso, kittieb u xandar li ċertament m'għandu bżonn ta' ebda introduzzjoni, espeċjalment mas-semmiegħa ta' Campus FM. Fl-2013 dan l-istazzjon kien xandar sensiela bl-isem ta' L-Istaġun tan-Nostalġija, ippreżentat minn Anton Farrugia. Il-ħmistax-il programm f'din is-sensiela kien jinkludi siltiet mill-awtobijografija ta' George Peresso ippubblikata mill-Horizons bl-isem ta' It-tifel tan-nanna. Il-marċijiet kont inħobbhom ħafna. Għalkemm kienu jġibu fija taħlita ta' ferħ u malinkonija. Meta kont inkun nista kont immur nagħmel passejn bil-ħarba mal-banda. Litteralment ftit passi, għax kont nibża' li jinqala' xi nkwiet. U l-inkwiet kien jaqbad fuq kull ħaġa ta' xejn. Darba kien sar anki delitt fi żmien il-briju tal-festa, għalkemm ta' tifel illi kont ma nafx jekk kienx minħabba l-festa. Naf illi d-dehra tal-Pulizija jdawru l-post fejn kien seħħ id-delitt, fi triq mixgħula bil-botoz u mżejna bil-bandalori, kienet xi ħaġa li llum insejħilha xena minn film tal-waħx. Darba ħabib tiegħi staqsini Int ma li ma gazin iżżomm peresso, Ma' tnejn, weġibtu jien. Ah, ma tistax, għalli. Jew ma' wieħed jew ma' l-ieħor. Il-kultura li trid tkun magażin jew ieħor kienet għalija xi ħaġa ġdida. Billi meħdejna kien jgħaddi l-marċ tal-banda tal-baqra, tal-blu, jien ħassejtni aktar miġbut lejhom. Imma fejn kont nisma' l-banda, kont inlebbed biex nismagħha. Anke fil-misraħ, fejn kienet iddoqq il-banda ta' San Mikiel tal-ħodor. Għalkemm kont nibża' nidħol waħdi f'dawk l-inħawi. Dan il-ħabib tiegħi jekk fimtu sew kien iżomm mal-banda ta' San Mikiel. Għalli li qoddim il-gazin fil-pjazza, kien se jkun hemm kunċert u ħajjarni immur miegħu. U jiena mort. Sieħbi, f'xi ħin sarlu l-ħin u telaq lejn id-dar. Imma jien kont qed nieħu pjaċir nisma' l-kunċert tal-banda, b'xi siltiet mużikali li soltu kont nisma' minn fuq Rediffusion. Imdaqqa bl-orkestra u forsi kor u kantanti. U ntlift imsaħħar. Sakemm nisma' leħen it-sijutur jgħidli, x'ġejt tagħmel hawn int waħdek? Nanntek imħassba minħabba fik għax għadek ma dħaltx lura. Dakinhar kelli norqod għandha. Fil-festa kellha torqod hemm ukoll kuġinti Joyce li billi missiera, it-siju George, kien idoqq u surmast u hi kienet bdiet titgħallem il-pjanu, għalija kienet saret prodigju. U meta n-nanna bdiet tagħmilli prietka li stajt sibt ruħi f'xi ġlieda bla għajjat b'xi flixkun jitkisser u xi kelma mhux xierqa. It-tijutur qalilha dan jisma' l-mużika kien taf, mhux il-klem ħażin. Semmejt it-tiju Ġorġ, ir-raġel taz-tija Ċettina. L-aktar wieħed illi kien mixħut għall-mużika. Kien iġibli ftit suġġestjoni għax kien ta' dixxiplina kbira. Imma kelli ammirazzjoni lejh. Kien raġel ambizzjuż fis-sens ġenwin tal-kelma. Dejjem narah b'xi ktieb f'idu u min jard boy it-tarzna kien studja u għamel karriera sew matul iż-żmien. Ġa fi żmieni kien inxteħet b'ruħu b'ġismu għall-mużika. Kien idoqq il-kornu l-aktar mal-banda Duke of Connaughts ta' Birkirkara. U niftakarni sejjer man-nanna għal party li kien għamel meta ħa l-RSM. Lil ziti Chet, li kienet kuntenta bih għax kien laħaq surmast, kont nitlobha, anzi kont nokorbilha biex teħodni narah idoqq jew imexxi l-banda. Imma qatt ma niftakarni li mort. Niftakar it-tiju Tur darba jistaqsi li t-tiju George. Allura, eh, fej qed tħabbat dal-aħħar George? X'ġifieri fej qed inħabbat? Jien nidder jiġi mela nħabbat? X'kull waħda wkoll? qallu t-Tiju Ġorġ kważi ffastidjat. O, mhux hekk jgħidu, qallu t-Tiju Tur. Imma dawk l-injoranti! U żied biex itaffiha xi ftit. U inti, inti m'intix injorant? It-Tiju Tur kien kważi ħa għalih. u tela' fuq jisma' r-radju. It-tnejn kienu mill-Isla u ta' Sengleani Puri kellhom a sense of pride qawwi ħafna, kif kienu jafu n-nies l-oħra tal-Kottonera li kienu jgħajruhom li jiftaħru wisq b'rixhom. It-Tiju Ġorġ kien iżommha u kellu biex li kien surmast. U t-Tiju Tur kien iżommha wkoll U kellu biex, li kien għawwiem tajjeb u ex player tal-waterpolo. Kollox ma kollox iżda it-tzijiet kollha kienu jinġiebu minkejja li ma kienux jaqblu f'kollox. U ninstab żgur li dak l-inċident ma kienx spiċċa bil-banda. Għalkemm hawnhekk eh, George Peresso qed jikteb dwar nnifsu kif jagħmel kull awtur ta' autobiografija wara kollox, jirnexxilna nsibu anke aspett storiografiku ieħor dwar is-surmast George Martin. Il-baned li fihom kien attiv ċertament li jkomplu jżommu l-memorja tiegħu ħajja, l-istess kif jagħmlu speċjalment b'surmastri, diretturi oħra tagħhom u kompożituri tal-bosta siltiet mużikali li interpretaw minn żmien għal żmien fir-repertorju tagħhom. Kompożizzjonijiet ta' George Martin ma nsibux wisq, anke jekk hemm diversi li ġew irrekordjati minn baned Maltin. Il-Fondazzjoni M3P diġà iddokumentat sitt marċi maħruġa minn tliet banet differenti li kien jaħdem magħhom f'ħajtu. U ċerti li hemm aktar. Bħal pereżempju dan il-marġ li se nisimgħu issa li skoprejtu permezz ta' website Spanjola li tiġbor fiha repertorju ta' vari tipi ta' marċi u l-website jisimha Passo Dobles. Din is-silta mużikali ta' George Martin li tidher hawn bl-isem ta' 75th Anniversary hija klassifikata minnhom mhux bħala marċ imma bħala passagalja, tip ta' zifna tradizzjonali Spanjola. 75th anniversary ta' George Martin kif ippreżentata mill-website Spanjola Passo Dobles. Din is-silta mużikali aktarx li oriġinarjament kienet maħruġa fl-1985 mis-Soċjetà Santa Maria u banda George Hamza tal-imqabba li tagħha huwa kien id-direttur mużikali għal 35 sena sħaħ qabel miet fl-1991. Il-qofol ta' din is-sensiela huwa li nsibu evidenza storika li minnha nesploraw il-mużika Maltija jew il-mużika f'Malta fi sfond storjografiku. U għalhekk xtaqt inkompli fuq punt ieħor minn programm ieħor f'din is-sensiela qabel dan tal-lum. Fl-aħħar żewġ programmi f'din is-sensiela ta' noti memorabbli, ersaqna sew lejn Bormla u ħsejjes mużikali li ħarġu minn hemm fuq perjodu twil ta' żmien. Fost li għeddem ħsejjes illi nafu bihom minn din il-lokalità, smajna dwar proġett mid-Dipartiment tal-Studji Mużikali fl-Università ta' Malta minn madwar 15-il senilu. Qed nerġa' nsemmi dan għax qed nagħżel li nerġgħu niffokaw fuq mużiċist sinifikanti ħafna li ssemma f'dak il-kuntest imma li ftit li xejn kellna ċans nifhmu aħjar aspetti storjografiċi marbuta miegħu. Dan inġieb għall-attenzjoni tagħna minn Simon Mercieqa. Qed nirreferi għal Dun Mikilanġ Vella. Numru ta' studenti li ħadmu Mariel Waspiteri, eh, Karen Karen Grek, eh, Rosabel ah, Bianchi, Tancred Grek, eh, uħrajn. Mbagħad kellna mużika wkoll tal-istudenti li hija li hija Ehm, għamluwa bħal editing u kena u kol mużika li ġiet editjat minn ħaddieħor fossom Richard Dival li daħannija u ġibnija minn ximkien ieħor forti bżajna l-arkivju kemm ta' Bormla u kemm l-arkivju li arkivju interessanti issa li qabel kien mużika privata ta' Sur Mazgat l-lum tinsab fil-Binju Court Museum u għandu kollezzjoni anke sabiħ hemmhekk ta' mużika u ħassejna li kellna ntella anki eh, f'dal kunċert mużika minn hemmhekk. Mhm, mhm. U fost ix-xogħlijiet li saq li għamilna għamilna antifoni l-osra ta' minn Bormla, żewġ antifoni li kienu anonimi u identifikajnijom, il-mużika hija l-istess biddel il-kliem li tidħol fl-istorja tal-parroċċa. Il-parroċċa ta' Bormla l-antifona tagħha tinbidel ħafna drabi. L-aktar waħda antika li sissa hitrejs jgħid hija Sancta Parents ta' Michelangelo. Nasa fuq dawet jista' jitkellem anke l-qoddim li kien kompożitur validissima ħafna tal-aħħar tas-seklu 18. Mhm. Tejn semmu hawn li l-mużikologu Joseph Vella Bondin kien diġà semma xogħol ta' Michelangelo Xi għaxar snin qabel dan kollu li qed nisimgħu dwaru hawn illum. Ikolli ngħid però li dan Mikilanġ Vella ftit kien għadu ngħata mill-attenzjoni li verament jixraqlu. Id-dokumenti storjografiċi juru anke battibek bejn Vella Bondin u Simon Mercieqa fil-gazzetti ta' nhar ta' Ħadd fi Frar ta' l-2010 fejn l-argument idur fuq ix-xogħol tal-mużikologu Awstraljan Richard Duval eh, fuq Nicola Isward eh, b'referenza speċifika għal Dun Michelange Vella. Skont Vella Bondin, ix-xogħlijiet ta' Michelange Vella kienu fir-repertorju ta' mużiċisti Maltin eh, fl-aħħar kwart tas-seklu 20 u dawn kienu jinkludu lil Joseph Vella, Dun Juan Gallia u Brian Schembri. fost ħidma arkivistika minn Father Albert Borg u Hugo Aġus Muscat. U għaj sostni li dawn indaqqu fil-Konkatedral ta' San Ġwan, Teatru Manuel u fil-parroċċi tal-Isla u Bormla. Merċieqa wieġeb li hemm aktar mużiċisti kontemporanji oħra eh, assoċjati mal-mużika ta' Michelangelo. B'daqshekk, sostna Mercieca bir-raġun, ma jfissirx li l-poplu Malti jaf bil-mużika ta' Mikilanġ Vella. U dan il-fatt huwa aktar notevoli għar-raġuni li jidher li Mikilanġ Vella kien l-ewwel mużiċist Malti li kellu l-mużika tiegħu ippubblikata barra minn Malta. Hawn qed nitkellmu dwar xi ħaġa li ġrat fl-1768, jiġifieri 253 sena ilu. Qabel ngħid aktar jien dwar Michelangelo Vella, naħseb ikun aħjar li nduru biex nisimgħu lil Richard Duval innifsu f'intervista li kien għamillu Charles Xuereb għal l-ewwel programm fis-sensiela Neħħilhom il-Kappell li oriġinarjament xandret fuq Campus FM madwar 10 snin ilu. L-ewwel jitkellem ftit dwaru nnifsu u bekk nifhmu aħjar min kien Richard Duval, iżda wara ftit idur biex jitkellem dwar Mikilanġ Vella. I was music director of the Victoria State Opera in Melbourne for thirty years, so I've conducted one hundred and fifty different operas and that ranges from all the Monteverdi's, a moderate amount of contemporary stuff, but the music I was probably best at was Rameau, Gluck, Mozart, Verdi, Berlioz, some Wagner, Richard Strauss. You have to, like Michael Laus with the National Orchestra, and he does it very well. I, I tried to do my best. The singers were always happy when I was in the orchestra pit because I was always called the singer's friend because I would watch them and I would breathe with them and I'd allow them to create the drama. They'd feel comfortable. Was it music that got you onto the Order of St. John? Was it an association? Could I ask that? Well, an association of the emotion in music, which makes you very open to religious charism. But I was not religious when I was younger at all. I love history, I read history, and I always stayed away from religion because of things that I'd read in history. But I was a St John Ambulance cadet, and the history stuck for some reason. And then in 1980, I was asked by our then Australian president, Sir James Godbold, who was a great Australian Italian, but who's also very close to the Maltese community and who has been quite a few times to Malta now with his wife. He asked me to give a talk, and I spoke about their hospital and medical history. And I'm afraid they never let me go. And I became a convert to the church in 1984. I mean, if someone had said to me 20 years ago that I was going to be a brother or a monk or a friar, I'm not sure what the exact term is, I can never figure it out. In a religious order, I'd have been rather surprised. But it's happened, and these things happen to us in our lives. Life mm takes mm interesting turns, and it's the Holy Spirit working in its strange way. Well, it worked in a wonderful way with me. Yes, I'm a very happy man. And you did it musically, so well, I'm still doing music. I'm still doing a certain amount of conducting. Mm. I'm associate professor of music at the University of Melbourne, but I mainly now do musicology, either early Australian music, and there was a large number of very interesting composers who came to Australia before, say, the Second World War, but mm. in the 1850s, mm-hmm. 1860s, people from uh, Italy, Germany, France, United States, even United Kingdom and this music has stayed there. But I also do Baroque music, Baroque opera. I'm editing the complete works of the music of our Grand Master, one of his ancestors. He has mm-hmm. two composers. This is Fra Matthew Festing, who's the current Grand Master of the Order of Malta, who is a he's the son of a field marshal and a very, very brilliant general, I gather. Uh, Very traditional qualifications well, for the post. yes, it was good qualifications actually because Sprar Matthew went to Sandhurst. He's been in the Grenadier Guards, good army career. He's very artistically minded. But one day he said to me, "I've got some composers in my family. One of them was Morris Green, the English composer, quite well known, but I don't know the music all that well. But one of his ancestors, the other one was a, a Michael Christian Festing." And I've found about 40 works by Festing so far. Concerto Grossi, violin sonatas, trio sonatas, uh, a can- couple of cantatas, and I'm editing the lot because the music is of equal importance to handle. Inħallu dik il-parti u naddu issa biex nitkellmu iktar fuq is-suġġett il għala tersaqt li il-professur Deval u din hija il-parti ma' fra Richard Deval U din id-darba se jispjegalna iktar ħajtħol iktar fuq xogħol li qed jagħmel ta' restawr fuq il-mużika u allura nitkellmu illum fuq Mikelanġ Vella li kien ukoll il-Maestro di Kappella tal-Isla imma aktar tard tabbilixxa ruħu wkoll Maestro di Kappella ta' Bormla. U għalhekk Interessanti nisimgħu it-tip ta' mużika li huwa qiegħed jirrestawra u li qiegħda taffaxxinah kemm lilu kemm insħabu ġol università l-Awstralja u kemm lilna hawnhekk bl-orkestra tagħna jsemmi Michael Laws ukoll u għalhekk tajjeb li nkunu aħna wkoll aġġornati ta' dan il-moviment sabiħ entużjażmu li qiegħed isir illum. make a contribution as a member of the order? you know, uh, you know, I'm not an architect that can restore buildings, but I can restore music. What, what uh, is it, it was, exactly that you do when you say you restore music? Well, it was Don Juan Mazzapati that got me onto this. This marvelous uh, priest uh, and historian who's the director of the Vinicourt Museum at Rabat. And he had quite a collection of manuscript music there. And he said, I want you to look at this. And I looked at this music, mainly at the time Masses, etc., by uh, Francesca Azzopardi. There's a big collection in the Mdina Cathedral, which he also put together. But Dunchuan put his own collection together then at the Vinicourt. And so I started editing the music. I get the manuscript, I can read the shorthand very often that composers of this time used, and then I type the scores into a computer into a music program, a very modern program, and I type it in for the violins, the organ, all the voices, the oboes, the cellos and basses. And then when I've perhaps I've done four or five bars, I can press a button and my computer will play that music back to me with using the sounds of violins in doing that. Then I also just press a button after I've finished the work and the performing parts pop out. Now, by that I mean if an orchestra plays a piece of music, each instrument has its own line of music, has to have its own part, and this program shoots out the part. So I can give these beautifully printed parts then to Michael Laus, and he's done some of these, or Joseph Bondin or Joe Vella, these marvellous people on Malta that you've yeah. got that do yeah. this music, and they can perform this music. Now, I've edited between 170 and 200 works. Some of them are short, some of them are extremely long. One of the works of Isouard is 40 minutes long, for example. And the main composers, with Napoleon and established himself in Paris. And there are 34 major works. Now, if you can imagine Mozart Masses, uh, written in Salzburg at the time, for organ, for strings, for woodwinds, for choir, and for four soloists. Most of Mozart's music is exactly like this full length Masses, Magnificats, Te Deums, Dixit Dominuses, shorter antiphons, works for castratos. St John's Co Cathedral had a musical establishment like the cathedral at Salzburg. So, what Mozart had available Izuard and party, etc., also had available. Yeah. And when this music comes alive, Malta has its art, which you treasure and it's well known. You have your architecture. Well, you can't escape it. It's, it's around you everywhere. But not much is known about your music. And in doing this, that I'm doing proper editions, and these editions now are being published. The first six works have just been issued in a Paris-based music publishing house, a very estimable, very venerable one, very high quality. They've just been published, and one of the works has been performed here on Malta So these six sonatas, first six of 24 sonatas by Don Michelangelo Vella, have appeared. He is a very interesting man. Yeah, we would like to hear a little bit about him. Almost nothing of Vela and Vela's music was known up till maybe a couple of years ago. Don Juan obtained a set of parts, printed parts, printed in Paris in 1768 of six sonatas for three violins, harpsichord, and cello by Michelangelo Vella. They were dedicated to his patron, one of the knights in the Vignacourt family, like Alof de Vignacourt, but later. He was the prior of Champagne in France in about the 1760s, and he wrote these remarkable pieces, but no one had really done anything with them except Joe Bonden, who I think had performed one of them, put it together, but no score had been issued. So I sat down and typed the score in laboriously because it's an hour. Well, they're 20 minutes long or 15 minutes long each, so it's an hour and a half of music. But Vella suddenly, when you see this in print, all the parts together with the harpsichord part realised, you realise that Vella was an extremely important composer. He was equal to Johann Christian Bach or Carl Philipp Emanuel Bach, who were his contemporaries, the Bach sons. Mm-hmm. And these six works are one of the finest that I've ever come across in this genre, and they will be published fairly soon also by Lyrebird Press. The invention in the works is so extraordinary, and each violin line, there are three of them, is equal. So the bottom line just doesn't play something boring. They all are quite equal. And his musical invention, his counterpoint, his thematic use is quite extraordinary. We know so little about exactly. Bella's music. We have these six sonatas. Soon after I finished working on these sonatas, I found another 24 sonatas for flutes in Dresden. And we think that they were sent there by the Queen of Naples, who was a Saxon princess, to her brother, who was a flautist, like Frederick the Great. Mm-hmm. And so we get these 24 sonatas, only in parts, but for three flutes. And the, again, the workmanship, the counterpoint, the thematic use, the movement for the players, the interest for each player is extraordinary. Do we have any recordings of his you, music? There are recordings being contemplated now between Decca and Wes who used to run, of course, a recording company. And uh, I'll, I'll, hear when I get back to Australia what the negotiations have been in, going on in London. They're marvellous works. The, some of the four of the flute sonatas have been recorded in Australia because we had a launch of the mm. first volume of six sonatas. We had 200 people turn up. Of course, a lot of Maltese and even Maltese members of the order. So we played them on recorders, we played them on baroque wooden flutes, we played them on modern metal flutes. And everyone said, well, they're terrific. Għanaddu biex nisimaw silta minwet li ġiet irranġata għaw Malta u li tresqet bħala eżempju as O'Leary at Lyrebird are actually planning a Chinese edition of these sonatas because there's so many flute players in China. And the number of works written for three solo flutes is very, very small. And here you have first-rate music. Now, apart from the string works and these 24 sonatas, we only have one other work of real significance, and that's a symphony that I found through Simon Mechierka at the University of Malta at the archives at the church in Cospicua, and that was a symphony a single movement symphony, but purely Vela, absolute Vela, completely. And it's wonderful. I've offered it to Michael Laus, and perhaps I might come back here and maybe do a couple of concerts myself. The only other music that we have, about six or seven introits or religious works, mm-hmm. the bishop at the time, I think it was Alparan, put his foot down on the church musicians and said, now look, we're not having a lot of secular music being played. We want it to be really religious and simple. and so Vela didn't get much of a chance to compose, but he must have composed some theatre music, or he must have composed instrumental music for the nights. And the great hope that I have is that people in Malta, in their homes, old families, might have any old scraps of music that will look nothing to them, but to a musicologist, we, they may be very, very important. So, to any listeners, I would say go to Dun Juan or to Simon Michirka at the university and say, I have this old manuscript. If it's manuscript, then it's important. Music. And even if they want to keep it, it's terribly important we get a photocopy of it and then try and identify it exactly. uh, so that this heritage, and it is Malta's heritage, is available in libraries and then is available to be performed. Somewhere here on Malta are many other works uh-huh. by Michelangelo Vella. He's an important composer and we desperately want to find them. kien għallem lil famuż kompożitur Malti ieħor Nikolò Iżwar Xwiereb li għamel isem Pariġi fi żmien Napuljun. Mikilanġ twieled f'familja sinjura l-Isla u jitqies fost il-kompożituri ewlenin tal-mużika sagra. Fl-1730 mar jistudja l-mużika l-Konservatorjo Pietà dei Turchini, Napli, meta fl-1734 temm l-istudji tiegħu għal saċerdot u rċieva l-ordni sagra f'Diċembru fil-knisja parrokkjali ta' Acerra Napli. Erba snin wara rritorna Malta, fej beda jservi bħala saċerdot l-isla u maestro di kappella. Mal-ewwel irriforma l-istudji tal-mużika f'Malta. Daħħal it-teknika professjonali u tella l-livell fl-inja ma' Napli. Studenti li ħarreġ huwa kienu jinkludu lil iżwar kif semmejna lil Salvatore Magri, Giuseppe Burlo, Antonio Freri u Francesco Azzopardi. Huwa aċċetta li jikkomponi diversi bċejjeċ għal parroċċi diversi f'Malta, sakemm fl-1762 inħatar maestro di kappella fil-parroċċa ta' Bormla, fej fl-1776, is-sena tad-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Istati Uniti, mar joqgħod Bormla għal kollox wara l-mewt tommu. Miet f'Diċembru tal-1792 Il-mużika ta' Michelange Vella kif ippreżentata mill-mużikologu Awstraljan Richard Duval f'intervista ma' Charles Xuereb għal Campus FM. Richard Duval miet fil-bidu tal-2017 fl-età ta' 71 sena. Forsi din hija waħda mir-raġunijiet li ftit li xejn xorta tista' ssib recordings tal-mużika ta' Michelange Vella. Qabel ix-xogħol ta' Duval, il-Professur Joseph Vella kien irrekordja xi xogħlijiet ta' Michelange Vella fuq żewġ CDs. Dawn ir-recordings però huma rari ħafna u la jien u la xi ħbieb u kollegi tiegħi li huma kollezzjonisti tad-diski u wisq anqas fil-librerija ta' Campus FM ma rnexxin insibhom dawn. Qed nirreferi speċifikament għad-diski The High Baroque, Composers from Malta u Preklassika, Music from Malta, maħruġa mill-Fondazzjoni Memorja Kulturali Nazzjonali fl-2002 u fl-2004 rispettivament. Fil-verità anqas dwar din il-Fondazzjoni Memorja Kulturali Nazzjonali ma rnexxieli nsib xejn. L-irnexxir insib huwa recording mill-2018 ta' The Rose Ensemble fuq l-album Treasures from Baroque Malta maħruġ fl-2018. Propjament dan ix-xogħol illi se nisimgħu issa anqas mu attribwit lil Mikilanġ Vella fuq dan is-CD. imma l-isem huwa identiku għal xogħol ta' dan l-istess kompożitur mill-1763 u allura sakemm ma jiġi xi ħadd u jgħidilna mod ieħor, jiena nista' ngħid illi issa se nisimgħu l-kompożizzjoni ta' Mikilanġ Vella Sancta et Immaculata fl-1763, eżegwita hawnhekk mir-Rolls Ensemble fl-album tagħhom Treasures from Baroque Malta mill-2018. L-iskop ta' din is-sensiela ta' noti memorabbli mhux li noffru storja tal-mużika f'Malta, L-għan ewlieni huwa li nesploraw dokumenti storiċi li jistgħu jgħinuna niftakru u nifhmu aħjar mumenti tassew straordinarji fl-imgħoddi tal-mużika f'Malta. Dan mingħajr ma neċessarjament nipprovaw ninsġu xi ġrajja strutturata b'xi mod jew ieħor. Importanti li barra li nevalwaw il-passat u nifmu ftit x'ġara fl-imgħoddi, nieħdu wkoll ftit tal-ħin biex napprezzaw x'qed jiġri bħalissa. Illum dan se nagħmluh permezz ta' mistoqsija li rbat mal-programm tal-ġimgħa l-oħra, jiġifieri kif tmur mid-daqq tal-banda għall-mużika ta' band. Apparti d-differenza lingwistika, biex ma ngħidx semantika, Hemm ukoll qabża kulturali sew f'dak li huwa ġeneru, kif ukoll f'dawk li huma il-parametri soċjali u kulturali li ż-żewġ forom joperaw fihom. Waħda mill-bands Maltin li litteralment qed jagħmlu ħoss bħalissa jisimha Ice to Argus. Ir-rock progressiv tagħhom mhux it-tip li jindaq wisq fuq ir-radju, mhux biss f'dan l-istazzjoni, manka fl-istazzjonijiet kollha illi hawn fil-Gżejjer Maltin. U dan avolja huma ħarġu l-ewwel album tagħhom fl-2017. Din li se nisimgħu issa hija l-aktar silta riċenti tagħhom ħarġet fl-20 ta' April ta' din is-sena l-2021. Jisimha Habitual. U b'habitual tal-grupp Malti Eyes to Argus nifqu hawn għan-noti memorabbli tal-lum. Nittama li jekk qed issegwi dawn il-programmi b'mod regolari qed tara sew x'qed nipprovaw nagħmlu hawn. Qed naraw, bil-mod, x'inhuma dawk l-elementi tal-mużika Maltija, dawk l-aspetti tal-mużika f'Malta li se nibqgħu niftakru meta jgerbu s-snin u jgħaddu s-sekli. X'inhuma l-aktar noti memorabbli. Mill-proġett Lejla Maltija iġibna fit-tmiem is-sitt programm fis-sensiela ta' Noti Memorabbli flimkien miegħi Tony San. In-noti memorabbli tal-lum kienu dwar George Martin, Michelangelo Vella u Ice to Argus. Noti Memorabbli huwa produzzjoni ta' l-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull nhar tat-Tnejn f'nofsinhar b'repetizzjoni nhar tat-Tlieta fl-erbgħa u nofs ta' waranofsinhar.